أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى المدين ما سورارو السلام عليكم بركم da sake saduwa a cikin sabon shirin mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu addaktor shak muhammad sani umar rijiyar lemu wato babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano kada a manta za a iya aiko mana tambayoyi ta lambar waya wato hudu za kuma a iya aiko mana ta adireshin munanar yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook a karamakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammadin wa sahabatihi محمد amma آله وصحابته yan uwa masu إغوام a wannan lokaci اللوكتي السلام wa rahmatullahi wa barakatuhu. kamar yadda muka fara bayani a makon da ya gabata dangane da abubuwan da suke ƙara haɓaka imanin bawa wanda muka ce karatun alkur'ani yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haɓaka imanin mutum waɗanda ayoyi da dama a cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wannan sun tabbatar da cewa alkur'ani littafi ne wanda Allah ta'ala ya saukar da shi ya sanya shiryarsa a cikinsa kuma ya sanya shi mai amfani mai albarka kuma ya sanya shi ya zama mai bushara mai gargadi ga muminai Allah ta'ala a cikin littafinsa yana cewa Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالى يتي Allah shi ne wanda ya saukar da mafi kyan zance littafi ne wanda yake da kama da juna wato sashensa yana gaskata sashi ana maimaita karatunsa sannan zukatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu suna raurawa sannan kuma zukatansu suna laushi haka nan fatun jikinsu suna laushi sannan zukatansu suna karkata zuwa ga ambatan Allah Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi ya sha, wannan shirya ce ta Allah da yake shiryar da wanda ya so da ita wanda duk Allah ta'ala ya batar da shi to babu mai shiryar da shi ubangiji ta'ala ya bukaci wato mu'minai su kasance masu khushu'i da kankantar da kansu lokacin da suke sauraron karatun alkur'ani ya ja kunnensu ya gargade su da kada su kwaikwayi wato kafirai waɗanda idan ana karanta musu alkur'ani zukatansu ba sa raurawa Allah ta'ala ce alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihim al-amad qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatan su kaskanta ga ambatan Allah wa ma zala min alhaq da abin da ya sauka na gaskiya kuma kada su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin su fa qala amad lokaci ya tsawaita gare su fa qasat qulubuhum zukatan su suka kekashe wa kaseerun minhum fasiqun da dama daga cikin su fasikai ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya nuna girman wannan alkur'ani ta yadda Allah ta'ala ya nuna cewa da a ce wannan alkur'ani an saukar da shi akan dutse ne to da dutsen ya tsage saboda tsoron Allah sai law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wadannan ayoyi duk suna nuna maka muhimmancin alkur'ani da muhimmancin karatunsa da lazimtar tadabburi cikin ma'anoninsa kuma alkur'ani yana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke ƙara imanin bawa musamman ma idan mutum yana karanta su tare da fahimtar abin da yake karantawa tare da cincincini cikin ma'anonin abin da alkur'ani yake bayani saboda haka babu abin da ya fi wato amfani ga zuciyar bawa kamar karanta ƙur'ani tare da tunanin ma'anarsa domin wannan shi yake gadar da soyayya ta ubangiji a cikin zuciya shi yake gadarwa da bawa shauki zuwa ga haduwa ga ubangijinsa shi yake gadan masa da tsoro da kyakkyawan fata a wajen ubangijinsa shi yake gadan masa da mayar da al'amari da dogaro ga Allah shi yake gadan masa yarda da fawwalawa ubangiji al'amarinsa hakanan shi ne yake gadan masa da godiya da haƙuri da juriya da dukkan wani abu wanda zai sa zuciya ta samu rayuwa mai kyau wanda zai sa zuciya ta samu kamala da a ce mutane sun san abinda alkur'ani yake gadar musu a zuciyarsu da rayuwarsu da gaɓoɓinsu yayin da suka karanta shi suka yi tadabburi cikin ma'anoninsa to da babu shakka sun shagala da karatun ƙur'ani sama da komai sun koma gare shi sun buƙaci waraka ta zukatansu sun karanta shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sun karanta shi dare da rana sun ɗanɗani da daɗan ɗanɗanansa da zaƙinsa da zaƙin ma'anoninsa da dama daga cikin larabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo same su cikin duhun jahilci babu abin da ya yi musu wannan duhun jahilcin ba ce sauraron karatun alkur'ani da fahimtarsa da wannan ne suka ci nasarar shigar da musulunci ƙasashe daban-daban suka raya garuruwa daban-daban ikonsu da ƙarfinsu da matsayinsu ya girmama a duniya ba wani abu ba ne ya kawo musu wannan face tasirin shirar alkur'ani a rayuwarsa a rayuwarsu shi ya sa waɗanda suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa daga cikin shugabannin makka suka kasance suna ƙoƙarinsa da sun sa shamaki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake karanta ƙur'ani da kuma mutanensu kada su bari mutanensu su saurari karatun alkur'ani domin babu abin da zai hana su su yi imani matukar za su tsaya su saurari karatun alkur'ani sauraro na fahimta sauraro na tadabburi da tafakkuri kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana halinsu ya ce wa ƙalar lazina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taglibun waɗanda suka kafirta suka ce kada ku kuskura ku saurari karatun wannan alkur'ani ku yi ta kakaci kuna ihu yayin karanta shi wala Allah ko za ku yi nasara babu abin da ya jawo wa musulmi da musulunci launi face kasancewar da dama daga cikin musulmi a yau sun watsar da karatun alkur'ani da tadabburin ma'anoninsa da tilawarsa da aiki da shi ƙur'ani shi ne babban abin da ya ƙunshi magani na irin cututtukan rayuwa ta zamani babu abin da zai sa rayuwar mutum ta kyautata ta yi kyau ya yi ƙoƙarin katange kansa da kare kansa daga kamuwa daga cututtukan zamani face sai ya rungume alkur'ani da karatunsa da fahimtarsa da aiki da abin da ya kunsa wannan shekaran kansa abu ne da zai sa imanin sai rika hauhawa ko da yaushe babu shakka a yadda muka ɗauki karatun alkur'ani a yau ba lalle ba ne mu ga tasirinsa a rayuwar mu saboda ba mu damu da mu fahimci alkur'anin ba yayin da muke karanta shi ba mu damu da mu ɗabbaƙa shi a rayuwar mu ba ta hanyar aiki da abin da ya koyar muna karanta shi ne hakanan kawai tsoron karatun wanda kuma sautari mutum yana karanta alkur'ani ƙur'anin zai zo yana rigima da shi ranar gobe kiyama akan cewa ya saba wa karantarwarsa ya saba wa dokokinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin wani littafi da imam muslim ya faɗa cikin wani hadisi da imam muslim ya rawaito yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha bi hadha alkitabi aqwaman wa bihi akharin Allah ta'ala yana ɗaukaka wasu mutane ya daga darajarsu da wannan alkur'ani yana kuma kaskanta darajar wasu ta hanyar wannan alkur'ani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a wani hadisin wanda shi ma imam muslim ne ya rawaito shi kisa wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani hujja ce gare ka wato hujja ce da za ta amfane ka ko hujja ce akan ka wato idan ka karanta shi ka yi aiki da shi to zai zama hujja gare ka zai kara maka imani idan kuma ka karanta shi ka ki aiki da shi ka yi watsi da dokokinsa to zai zama hujja a kanka kuma imanin mutum zai ragu da ibnu da sudusi sadusi rahimahullahu ta'ala yana cewa lam ja hadha alqur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan babu wani wanda zai zauna ana karanta wani alkur'anin ko ya zauna yana karanta wani alkur'anin face ya tashi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya tashi bayan imaninsa ya karu ya hauhawa ko kuma ya tashi da tawayar imani wato yayin da ya ji abin da alkur'ani yake fada masa ya gamsu ya amince ya kuma kokarin aiki da shi to babu shakka wannan zai kara masa imani a lokacin kuma da yake sauraron abin da ya fahimtar abin da yake karantawa da sa to a wannan lokacin kuma imaninsa ne zai rika rabuwa ka da dama daga cikin mu a yau babu abin da ya dame su illa su ga sun gyara su sun ainihin kyautata zaƙin muryarsu da zaƙin karatunsu amma ba tare da suna tunanin ma'anar abin da suke karantawa ba balle kuma su yi tunanin aiki da abin da suke karantawa babu shakka ana buƙatar a kyautata karatun alkur'ani da tajwidinsa a fitar da haruffansa a rera shi a sa shi ya yi daɗi ga mai sauraro wannan buƙata ce wacce take daga cikin buƙatu na sunna to amma ba wannan shi kadai ne abin bukata ba ba kuma wannan ita ce samarar karatun alkur'ani ba samarar karatun alkur'ani roman da mutum zai samu ta karkashin karatun alkur'ani shi ne kasance ya karanta shi ya fahimci abin da ya kunsa sannan ya tsaya da ɗabbaƙa dokokinsa a rayuwarsa ta yaya za ka ga mutumin da ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani ya fahimci alkur'ani amma ya kasance a sifarsa shi karan kansa ba za ka ga tasirin aiki da alkur'anin ba za ka samu yana aske gemunsa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da tsayar da gemu da barin gemu tare da cewa Allah ta'ala ya gaya mana cewa gemu yana daga cikin sunnar annabawa kamar yadda yake cikin kistar annabi Musa da dan uwansa Harun alaihi ta yaya za ka samu mai karanta alkur'ani mahaddacinsa amma yana take kayansa yana take wandonsa yana watsi da sallah ko dai baya yin ta gaba daya ko kuma baya yin ta tare da jama'a da sauran abubuwa miyagu irin su gulmace gulmace irin sa cin amana da ainihin cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba irin su ƙarya irin su gulma irin su keta irin su hasada ta yaya za a yi mutumin da yake mahaddacin alkur'ani wanda ya tsayar da haruffansa zai kasance mai irin waɗannan halaye babu shakka idan mutum ya kasance da irin wannan matsayi to alkur'ani zai zama masa hujja a kansa ba a gare shi ba alhassan albasiri rahimahullah yana cewa a zamaninsa yadda ya ga makaranta alkur'ani sun yi watsi da fahimtar ma'anarsa da aiki da abin da yake kunsa sai yake cewa mata kanatul qurra'u misla hadha la kassara Allahu fin nasi misla haula idan dai har makaranta haka suke to kada Allah ta'ala ya yawaita makaranta irin waɗannan saboda ka ana buƙatar makarancin alƙur'ani wanda alqur'ani yake da tasiri a rayuwarsa ya kasance mutum ne wanda yake ƙoƙarin fahimtar abin da yake karantawa tare da ɗabbaƙa shi mun ɗauki karatun alkur'ani kamar wani abu ne na a yi alfahari da shi ko a yi ainihin gayu da shi ko wani abu da mutum zai rika fariya cikin abokansa da cewa shi ya haddace alkur'ani tare da cewa haddace alkur'ani shi karan kansa duk da cewa abu ne mai kyau to amma ba nan ya kamata abin ya tsaya ba kai ka duba rayuwar sahabbai idan ka koma tarihinsu za ka samu ana faɗa maka cewa da dama daga cikinsu ba su haddace alkur'anin ba sai ka samu ana lissafa adadin waɗanda suka haddace alkur'ani a ce maka alkhulafa'ur rashiduna sun haddace alkur'ani a ce da kai zaid ibn sabit ya haddace alkur'ani a ce maka ubay ibn ka'ab sai maka abdullahi ibn mas'ud a ce maka salim maula nabi huzaifa haka dai zaka ji ana zana mutane ɗaiɗaiku wanda yake nuna majoratinsu ba su ne mahaddatan ba amma ka duba yadda rayuwarsu ta yi tasiri ka duba yadda suka rungume addinin musulunci a aikace tun daga zuciya har zuwa gaban jikinsu sannan suka yi tasiri wajen karantar da mutane da ilmantar da su wannan ne abin da yake nuna maka babban muhimmin abu a rayuwar makaranci ne ya fahimci abin da yake karantawa shi yasa sa sai da abu abdurrahman sulami yake cewa waɗanda suka karantar da mu daga alkur'ani daga cikin sahabbai suna gaya mana cewa sun kasance idan sun karanta aya goma wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan sun karanta aya goma ba sa ketare ta har sai sun fahimci ma'anarta har sai sun ma sun ga sun yi aiki da ita to babu shakka irin wannan karatun alkur'ani shine yake haɓaka imani shi yake sa imanin bawa zai rika raurawa shi zai tashe shi cikin sahun waɗanda suke makaranta alkur'ani rana gobe kiyama amma wanda yake akasin haka to zai zama ɗaya daga cikin waɗanda za a fara rura wutar alkiyama da su ranar gobe kiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim wanda aka ruwaito shi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu cewa ɗaya daga cikin mutane uku wanda za a rura wutar jahannama da su ɗaya daga cikinsu shi ne makarantar alkur'ani da za a zo da shi ubangi ta'ala ya sanar da shi irin ni'imomin da ya yi masa ya fahimci duk ni'imomin da Allah ya masa Allah ce to me kai da waɗannan ni'ima ce Allah ka sanar da ni alkur'ani na karanta shi kuma na karantar a ce da shi ƙarya kake ka dai karanta don a ce da kai makaranci to kuma an faɗa sai a yi umarni a ja shi gire zuwa wutar jihannama Allah ka kiyashe mu Allah ka yi mana tsari Allah ka sa mu cikin makaranta alkur'ani masu karatunsu tare da fahimtar ma'anoninsa ka ba mu ikon ɗabbaka abinda muke karantawa na ma'anoninsa a cikin rayuwarmu Allah ya ba mu dacewa Allahumma amin malam tambaya ta farko ta fito daga Husaini Abubakar Kabo ce menene hukuncin karɓar magani a gurin mai aiki da aljanu to galibi akan samu mutanen da suke yi wa al'umma damfara da sunan cewa suna amfani da aljanu ko suna mu'amala da aljanu wajen samo magani da gano shi da bawa mutane waɗannan mutane ɗayan biyu ne ko dai wanda yake makaryaci ne ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da aljanun amma saboda ya samu kasuwa saboda mutane su yadda da shi saboda ya karbi abin da yake samu daga hannun mutane na dukiya wannan za ta sa shi ya rika share ƙarya ya rika gaya wa mutane cewa ai shi yana ta'amuli da aljanu ai aljanu ne ma suke sanar da shi magungunan da yake bayarwa ai aljanu ne ma suke nuna masa su kawo masa ma to kaga wannan yana ci ne da ƙarya yana yi wa mutane ƙarya don ya yaudare su ya cuce su ya karɓi abin hannunsu abin da yake ci haramun ne kuma bai halatta ba na biyu wanda zai kasance da gaske ɗin yana da alaƙa da aljanu saboda kasancewarsa mai musu hidima yana musu abin da suke so su ma suke masa abin da yake so aljani ba zai hidimta maka haka kawai a zaɓa wasu ba saboda babu wanda aka wa aljanu su yi masa hidima ya sa su ya buƙaci wani abu daga wajensu kuma su yi sai annabi suleiman alaihi shi ne ya addu'a ya ce allah ta'ala ya ba shi milki wanda ba zai ba ma wani ɗaya daga bayan wani ɗaya daga cikin mutane a bayansa ba rabbi ghfirli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta mun sannan ka bin kyautar mulkin da babu wani wanda zaka yi wa irin wannan kyautar domin kai ne mai yawan kyauta Allah ta'ala ya sakhare masa aljanu suna yi masa aiki dare da rana yana sa su abin da yake so yana hana su abin da baya so annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa da lokacin da ya yi shabki wani aljani sannan daga baya sake shi ya shaƙe shi har harshensa ya dalalo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji danshin yawunsa akan hannunsa sahabbai dai ba su san abin da yake faruwa ba sun dai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe ya matsa hannunsa kuma ya saki sannan daga baya sai yake ga musu ai ga abin da ya faru sannan sai ya kara da cewa walaula da'watu akhi Sulaiman bisari ya masjid لربطته بسارية من سوار المسجد يطوف به جلبان أهل المدينة بعدين الدؤر النبي سليمان ليلة غايبة تنادا shi a jikin daya daga cikin fuloli ɗaya daga cikin dirkoki na masallaci har da safe yaran madina su zo su zagaye shi kowa da kowa ya gan shi ɓaro ido da ido to amma saboda addu'ar annabi suleiman da ya ce a bashi mulkin da kada wani ya zama ya same shi shi ya sa na sake shi yasa a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kakaf baka taba jin wata kissa da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki aljanu ba ko ya sa aljanu wani aiki ko sun zo sun hidimta masa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai aike sai dai kirawo sahabbansa tare da cewa a cikin aljanu akwai sahabbansa Allah ya gaya mana cewa wasu sun zo sun yi imani da shi cikin aljanu israfna ilayka nafara min aljin yastami'una alquran Allah ya gaya mana cewa waɗannan aljanu sun zo sun saurari alkur'ani kuma sun yi imani da shi amma duk da haka ba mu taɓa jin cewa ya sarrafa aljanu ba ko ya buƙaci wata hidima a wajensu domin duniyarsu daban duniyar ɗan adam daban ce duniyar mutane daban wannan shine abinda sunan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna hakanan khulafa'ur rashidu babu wani wanda cikinsu duk matsayin su da aka ce ya sarrafa wani aljani wani daga baya zo ya ce shi yana sarrafa aljani haka kawai wato ba tare da mukabil ba ba tare da shi ma yana yi wa aljanin hidima ba wannan ƙarya yake shi yasa alkur'ani ya gaya mana cewa ranar da Allah ta'ala zai tara mutane da aljanu duka ce ya ma'ashar aljinni qad istaghfartu min al-ins qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajlana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ta'ala yake cewa lokacin da zai tara mutane da aljanu duka yace ya ma'ashar aljin wal ins ya ku taron mutane da ya yace wa qala awliya'uhum min al ins waɗanda suke masoyansu daga cikin mutane su ce da Allah ta'ala rabbana sassa ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana sai mun dai ji sashin ya ji dadi da sashi wato sashin mu ya mori sashi kowa ya mori ɗan uwansa istamta ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana har muka kai ajalin da ka riga ka ka ainihin yanka mana wato har rayuwar mu ta kare muna morar junan mu sashi mu yana morar sashi Allah ce to duk ku je ku shiga wuta to kaga anan ubangiji ta'ala yana cewa ya ma'asharal jinni qad istakthartum min al-ins ya ku taron aljanu kun cuci da dama daga cikin mutane su kuma mutane su ba da amsar ya Allah mun dai mori juna ne wato mun musu abin da suke so ne suka yi mana abin da mun muke so shi yasa ba zai yiwu ba haka kawai aljani ya shiga ba shi ta hidimta maka ba tare da ka bashi mukabil ba wato da ka yi masa wani abin da shi ma yake so don haka wanda yake da gasken yana da sila da aljanu to wannan ba mutumin arziki ba ne ba mutumin ne da ya kamata a nemi magani a wajensa ba saboda ya saki hanyar Allah wanda ya saki hanyar Allah babu maganin da zai baka sai dai ya baka halaka saboda ka a guji zuwa gurin mutanen da suke da'awar suna da alaka da aljanu wasu da sunan rukuya ma suke irin wannan da sunan rukuya sai ce aishi saboda yau da kullum yana ta'amuli da su ya fitar ma da wani da wani aljani kuma aljanin ya ya ce zai taimaka masa da magunguna aljanun nan masu ƙarya ne maƙaryata ne ta yaya inda kai mai mutum ne mai fahimta ta yaya mutumin da ya zalunci wani ya shiga jikinsa ka zo ka fitar da shi da addu'o'i da karatun ƙur'ani kuma ya yi maka alkawarin zai taimaka maka ka yadda zai dai halaka ka kai ma da ka hana shi abin da yake so saboda haka a wannan yanayi ya kamata mutane su fahimci haka kuma yi kauce wa duk irin masu wannan da'awa Allah ta'ala ya ganar da mu sai tambayar da ta fito daga umar ado inuwa sheshe hmm. ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya a shu'ara'u yadda bi ohumul gawun wani aya ɗaya ce daga cikin ayoyin ƙarshe na suratu shu'ara da ma wannan ayan ne aka sa wa sunan eh, surar suna a cikin suratu shu'ara Allah ta ce wa shu'ara'u yadda bi ohumul gawun alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa allazina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun ubangiji ta'ala ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka batattu ne suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ashe baka ga cewa suna dimuwar su bane a cikin kowane irin kwari kowane kwazazzabo na ƙarya suna shiga su ta a ciki wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kuma kaga cewa suna faɗar abin da ba su aikatawa ba Allah ce illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka wa Laha kaseeran suka ambaci Allah mai yawa wa intasaru min ba'di ma zulimu suka ainihin nemi nasara ko suka taimaka wa junansu bayan an zalunce su alamun sayalamu da zalamu ayyamun kalabin yanqalibun kuma da sannu waɗanda suka yi zalunci za su san makomar da za su koma waɗannan ayoyi suna mana bayanin cewa waɗanda suke mawaƙa masu rubuta waƙe wanda ya ƙunshi kalamai kalaman nan da cikin hikima an sanya su akan mizani akan bahari akan kafiya da da rawi waɗannan sun kashi gida biyu akwai masu rubuta waƙe a cikin waken nan nasu su yi ƙarya a cikin waken nan nasu su yi zambo a cikin waken nan nasu su zagi wanda duk suka ga damar zagin shi a cikin waken nan nasu su saba wa Allah a cikin wakensu su wuce gona da iri wajen yabo su sifanta mutum da abin da bai siffantu da shi ba ko su wuce gona da iri wajen suka su soki mutum da abin da ma baya da shi Allah ta'ala ya ce to waɗannan mawaƙa algawo da batattu su suke harka da su su ne suke sauraron su su suke dakata ta su su suke ba su kuɗi babu shakka ga wanda ya fahimci da dama daga cikin mawaka zai san cewa akwai irin wannan sifi idan ana magana shu'ara akwai bambanci tsakanin sha'ir da kuma almubanni akwai algina algina shine ita waƙar a rera ta a ɗora ta akan kayan kaɗe-kaɗe to ita ce ake kira gina shi'ir kuma shine rubutacciyar waƙar a rubuta ta da a bahar da aka zaba da kuma kafiyar da ake so da rawuyin da ake so gane ita ke kira shi'ir to shi shi'ir idan aka dora shi akan bayan an karya shi ya koma wakar da take da kari sannan kuma an sanya kayan kaɗe-kaɗe to wannan ya zama gina so akwai bambanci tsakanin almubanni da ashayar. wasu suna hadawa ana magana shu'ara su dauko maganar mu shi algina shi'ir ne wa ziyada shi'ir ne ba'da talhinihi ba'da tatribihi bayan an karya waƙar sannan kuma an dora ta akan abun kida to wannan ita ake kira algina algina wannan wani babi ne da magana akan sa wata wani babi ne da malamai suke magana a kansa su ko haramcinsa a shi'ir karan kansa ma ya zama laifi mutum ya rubuta waƙe kamar yadda muka sani da yawa daga cikin littattafai na karantarwa na ilmantarwa na tarbiyya aka rubuta su a cikin waƙe to wannan shi a karan kansa ba shi da laifi yana ma daga cikin hikima kamar yadda annabi yake cewa inna min ash-shi'ri la hikma lalle a cikin waka akwai hikima akwai waka da take hikima za ka cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mawaka irin su Hassan ibn Sabit irin su Ka'ab ibn Malik irin su Abdullah ibn Rawaha Eh, eh, irin su labid da cewa bayan ya musulunta bai ci gaba da waka ba amma shi bana cikin mawaka ta sauraka a cikin sahabbai akwai mawaka wanda suke rubuta waƙe cikin waƙen nan su zuba kalmomi na hikima iri-iri to shi waka ita waka a karan kanta ba ita da laifi ba sai dai abinda ta kunsa abinda ta kunsa din nan shi ne zai tabbatar da cewa waka ce da ta halatta da wacce ba ta halatta ba shi yasa anan Allah ta'ala ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun yace shu'ara'u al-ghawuna batattu su suke bin su al-ghawi shine wanda ya san gaskiya amma zai take yi ƙarya shine al-ghawi galibi waɗanda za su rika kamba harkar mawaƙa kuma mawakan nan su zama mutanen banza suna yi ne bisa ilimi ba ba su sani bane mutum ne an zo an yi masa an waƙin shi an zuga shi an faɗi sifofin da ya san bai sifanci da su ba amma duk da haka ya ji daɗi ya girmama wanda ya masa ya ba shi kuɗi ya ba shi mota ya ba shi gida kaga wannan yana yin abu da sani ne ba wa bisa jahilci ba ba wa bisa jahilci ba an sifanta ka da sifar da baka sifantu da ita ba a ce duk duniya babu mai kyautar ka alhalin kafi kowa rowa kai duk duniya babu mai haƙurin ka alhalin kafa kowa faɗa duk duniya babu mai san Allah da manzo kamar ka alhalin kafi kowa sabo kaga wanda za a gaya masa wannan ya yadda a hakan ne kuma ya ɗauki kuɗi ya bayar haɓu shakka wannan gawi ne ya san ɓarna ake yi ba wai bai sani ba illa iyaka da ya taki sanin ne to shi yasa Allah ce tabi'uhumul gawun sai alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ga suna shiga kowane kwararrabo na karya ba wato babu karyar da take gagarar su sannan za su shiga su yi ta ɗirkaniya a ciki su yi ta ɗimuwa a ciki sannan kuma suna faɗar abin da ba sa aikatawa suna faɗar kalmomin da su karan kansu sun san ƙarya ne ba gaskiya ba ne ko a karan kansu kalmomin suka faɗe su ko ga wasu suka faɗa sun sa abin da suka faɗa ƙarya ne to Allah ya soki waɗannan kaso na mawaka sannan kuma sai ya yi togaciya saboda a lokacin da ayyar ta sauka ai akwai mawaka irin su hassan ibn sabit suna rubuta waƙoƙi suna yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗar mahasinul islam tawawan abubuwa da musulunci ya kunsa sannan suna mai da martani ga mawakan shawa waɗanda sukan yi waƙa su zambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko su soki musulunci sukan mai da musu da martani to shine sai Allah ta'ala ya saukar da togaciya don kada waɗannan mawaƙa irin su hassan ibn sabit su ji cewa ko an soke abin da suke yi ko an sa su cikin abin nan batattu makaryata sai Allah ce illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai, wa zakarullaha kasiran suka ambaci Allah da yawa wa tasaru min ba'di ma zulimu sannan suka nemi nasara bayan an zalunce su ka taimaka wa junansu to Allah ta'ala ya ce waɗannan ba za su shiga cikin waɗanda ya yi magana a kansu ba saboda haka mutum in yana rubuce waƙa. da san abin da zai rubuta da san abin da zai rubuta ɗin nan gaskiya ne da san abin da zai rubuta ɗin nan ba Allah a ciki da san abin da zai rubuta ɗin nan tarbiya ce da san abin da zai rubuta koyarwa ce ta manzo koyarwa ce ta Allah da manzansa to wannan shi ne zai kubuta amma ba in ba haka ba to babu shakka ya shiga karkashin wannan aya wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun batattu suke bin irin waɗannan mawaka Allah ta'ala ya samu dace amin sai tambaya ta gaba ta ce malam shin me haila ita ma wajibi ne ta yi wankan juma'a to ita juma'ar kanta bata waje ba akan mace ba bare wankan juma'ar shi karan kansa dama wankan juma'a ga wanda zai fita juma'a ana bukatar yayi saboda zai shiga cikin jama'a kai ya shiga yana wari yana hamami ya dame su shari'a ta ce idan zaka fita kai wanka ba za ka samu abin wankan ba kai alwala amma dai wankan shi ya fi sai inda larurar rashin ruwa ko karancinsa ko rashin damar amfani da shi to sai kai alwala amma mace ita ba a wajabta mata juma'a ba in ta je juma'a fa biha wa ni'mat amma ba dan tana wajibi a kanta ba idan ba ta je ba ta yi sallata a gida sallata ta gida ta fi lada ko da ko juma'a ce sannan in tana haila wannan ko a gida take ba ba ta yi sallar ba na kuma ai ba cin wajabcin sai ta yi wanka a wannan rana saboda ka ba tilas sai ta yi wanka ba in ta ga za ta yi saboda ta tsaftace jikinta wannan abu ne mai kyau da musulunci yake goyon baya yake kuma bukatar ya'yan su zama masu tsafta ko da yaushe amma in ba ta cikin karanta ko tana haila su ba lalle ne a ce don juma'a ce ba dole sai ta yi wannan wanka sai tambayar da take cewa shin malam wai da gaske ne ba a sanya wa yaro suna muhammad har sai an yi masa wani lakabi wannan ba gaskiya ba ne da yawa daga cikin malamai na farko daga cikin sabi'ai don samu su suna muhammad ba tare da da an musu wani wani lakabi ba ta cikin sahabbai Kuma Muhammadu ibn abi bakr ga sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da dai yaro yana dan jariri dan karami ya annabi ya rasu amma ya zama ya samu sharafu suhba bi itibari idraki asrin nubuwa wato ya riski wani yanki na zamanin annabta amma bai yi wayo ba sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda mahaifiyarsa asma binti ta haife shi ne lokacin ana an tafi za a fita hajjatul wada wato hajjin ban kwana wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a cikin rabiul awwal Allah ta'ala ya karɓi rasu saboda kai na dan watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sunan shi Muhammad to haka na cikin tabi'ai kamar Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn al-Munkadir duk abin tabi'ai ne duk sauransu Muhammad kuma ba tare da an jingina wani lakabi ba saboda ba ba lalle bane sai an ƙara wani lakabi sannan zai zama ya halatta sai tambayar nura sharaɗa ya ce malam shi gyaran murya ya halatta a cikin sallah akwai gyaran murya da zai zama tilas ne saboda bukata wani limami yana karatu kuma mamu ne yana karatu su ta shaƙe kaga zai yi gyaran murya wannan gyaran murya ne da yake da alaƙa da gyaran sallah saboda wani an yarje masa ya yi za ka yi muryarsa ta shaki saboda yana sallah ba zai gyara muryarsa ba wannan ba abin nan gyara muryar da ba shi da ba a da bukatarsa kaka kawai mutum ya rika gyaran murya ba dan muryarsa ta shaki ba ba don yana da bukatar gyaran muryar ba wani abas ne wasa ne a sallah malamai sa ce makaruhi ne wasu daga cikin malamai suna cewa in wani harafi ya fita a cikin gyaran muryar to sallar ta ɓaci duk da cewa dai wannan kaulin a kauli ne marjohi kama dai gyaran murya haka kawai ba dare da dalili ba wannan makaroshi ne in kuma akwai dalili wannan ya halatta ko ba ya zama tilas ya zama wajibi idan har karatun ba zai yiwu ba sai ya gyara muryarsa akwai hadisi da imam imam ahmad da nasa'i suka fitar hadisan ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ko ya kasance idan ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah ta nahnaha sai ya gyara murya wato in ya ji motsinsa sai ya gyara murya wani hadisin bai inganta ba sai tambayar da take cewa malam idan mutum zai tafi saudiya na ji wasu suna cewa a gaida annabi shin hakan ya halatta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kamar cikin hadisin da abu dawud ya rawaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la taj'alu biyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni kada ku mai da gidaddajin ku kaburbura kada ku bai da kabari na kamar gurin biki kamar ranar idi yace fa sallu alayya ku yi min salati haythu ma kuntum duk inda kuke domin salatin ku yana zuwa mai wato duk inda kake idan kai wa annabi sallallahu alaihi salati akwai mala'iku da Allah ta'ala ya tanade su da suke daukan wannan gaisuwa su wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata cikin sunan nasa'i da sunan darimi ibnu hibban al-hakim hadisan abdullahi dan mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin yuballighunani salama an ummati wato akwai mala'iku waɗanda suke yawo a doran ƙasa suna isar mun da sallamar al'ummata saboda haka duk inda kake in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa to akwai waɗanda suke daukan gaisuwan nan su kai saboda haka wanda zai je haji ba a cewa ka gaida annabi sallallahu alaihi wasallam kai inda duk kake zaka yi zaka yi gaisuwar kuma zaka je haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna aiki ne da mala'iku suke yi kuma su suke da wannan damar su isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwar al'ummarsa amma kai taka gaisuwar kai a karan kanka haka kawai ka ce bara ka kai gaisuwarka ko wani ya kai maka wannan babu nasi da ya nuna haka sau saboda ka bawa duk inda yake in wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sallama wannan yana isa gare shi kuma kaga wannan yana daga cikin sauki da rahama ta ubangiji da a ce kowa sai ya samu wanda zai aika to kaga da masu isar da sallama ta su zan zama kaɗan ne saba kowa zai samu wanda zai aika ɗin ba kuma ta yi ka aika ka aika shi ya manta sau nawa za ka aiki mutum shi ma harkokin gabansa su yi masa yawa ko masu aikin su yawa ya manta na wasu to don saboda faɗaɗar ramar ubangiji sai ba a bar abin a hannun mutane ba sai aka danka mala'iku ka gaba magana su manta kuma an sauƙaƙa maka duk inda kake kawai kai salatin kai sallamar ga annabi sallallahu alaihi za ta je gare shi sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin wanda ya tara da matarsa alhalin tana al'ada kuma daga baya ya sake ta to ya tara da matarsa tana al'ada wanda ya ya saba wa Allah ya yi zunubi Allah ta'ala yana cewa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisa nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna wa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin sai suna tambaye ka game da haila ka ce haila ko jinin haila kazanta ne da ka ku matan ku yayin da suke cikin haila to mutumin da ya kusanci matar tana jinin haila ya saba ma wannan hani da Allah ta'ala ya yi akwai hadisi na Abdullah dan Abbas da yake cewa wanda ya tara da matarsa tana haila zai yi sadaka da dinari ko rubu ko nisfu dinar to zai sadaka da dinari daya ko rabin dinari ah, wannan shine sa ah, sannan batun sakinta tana haila shi wannan sabo ne domin ana son a sake mace bayan ta yi tsarki tsarkin da mutum bai kusance ta a cikinsa ba tsarkin da mutum bai kusance matarsa a ciki ba saboda haka in ya kusance ta tana cikin jini to wannan ya saba kuma ya zo sake ta a wannan abin da ya saba wa ya saba wa doka da Allah ta'ala ce ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna to la'iddati hinna din shine ta yi tsarki kuma mijinta ya zan bai kusance ta ba a cikin wannan tsarkin nata to shine iddar da Allah ta'ala ya umarce a saki mata a cikin ta kamar yadda yazo a wannan ayar saboda haka ya yi laifi amma sakin ya tabbata wannan ita ce magana da tafi da tafi karfi cewa sakin bai auku ba kamar yadda wasu malamai suka ce wannan ba haka ne ba kuma da ya saki matarsa ko tana haila to sakin ya yiwu saboda haka saki ɗaya ne duk da an yi shi ba yadda aka ce a ba amma ruwayoyi da dama na hadisin abdullahi dan umar hanyoyi da dama sun tabbatar da cewa an idawa wa abdullahi ɗan umar saki ɗaya lokacin da yau matarsa irin wannan sakin da aka ce ya dawo da ita har sai ta yi tsarki sannan ya sake ta amma an ƙidaya masa wannan sakin a matsayin saki ne da ka saki ya tabbata amma an saba Allah a ciki sai a yi ta istighfari a nemi zafarar Allah Allah ta'ala ya fi mana wannan kuma tambayar take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan matsar cikin kabari shin kuma gaske ne wai kowa sai an yi masa hmm, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna al-qabr damma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az ɗaya ne daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne daga cikin shugabanni na kabilar aus kusan shi ne shugabansu a lokacin yana cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko-farko a sabikonar awwalin lokacin da ya rasu aka binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazza arshur rahman li mawti sa'ad al'arshin Allah mai rahama ya girgiza saboda mutuwar sa'ad yake cewa mala'iku lokacin da ya mutu mala'iku dubu saba'in sun sauka don su halarci mutuwarsa don su halarci jana'izarsa to amma duk da haka a sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabari yana runguma yana da wata runguma da akwai wanda zai kubuta daga wannan rungumar da ya kasance sa'ad ibn mu'az to kaga ashe babu wanda zai kubuta kenan inda har wanda yake da irin matsayi irin na sa'adu ibn mu'az da wannan daraja da Allah ta'ala ya masa ba duk da haka Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai rungume shi ah, ga babu wanda zai kubuta kenan akwai wasu ruwayoyi da suke nuna cewa kabari ya matse shi har sai da kasusuwan haƙarƙarinsa suka sassaɓa wa juna mai saboda in yi tsarki baya in yi bawali baya kula da yadda fitsari yake tsartuwa a jikinsa wato baya kula da tsabtace jikinsa daga bawali wannan hadisin karya ne ba gaskiya ba ne annabi bai faɗi wannan ba sannan akwai hadisi cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani hadisin abu ayyub al-ansari abu ayyub yake cewa sun binne wani yaro karami shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aflata ahadun min dhammati al-qabr la aflata minha hadha as-sabi da akwai wani da zai kubuta daga rungumar kabari to da wannan yaron zai rungu zai kubuta wasu malamai ina tsammani abu muhammad tamimi yana daga cikin malamai na magabata yana kwatanta abin da cewa ita ƙasa wato kasancewar daga ita ne Allah ta'ala ya halicci dan adam min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ubangiji ta'ala daga cikin ƙasa ya halitta ƙasa ya halicce mu kuma cikin ta zamu koma saboda ka ƙasa kamar ita ce uwa ga dan adam kamar uwa take ga dan adam lokacin da ya fita daga jikinta ya zo wannan duniya to kamar ɗa ne ya yi tafiya ya daɗe baya tare da mahaifiyarsa idan ya dawo babu shakka za ta rungume ɗanta tana farin ciki da murna in ya kasance ɗa ne na ƙwarai to za ta yi masa runguma runguma ta tausayi da rahama da hanana idan ya kasance kuma ɗa ne na banza wato a kwallewa da dai ya gudu ne ya batta to in ta tashi za ta matse shi ne matsa ta azabtarwa matsa ta azaba to wannan hasashe ne na shi wannan malami ta iya yi wa ya zama haka ta iya zama zama ba haka ba amma batun cewa ta matse sa'ad har haƙarƙaransa wato a kasusuwan haƙarƙarinsa sun saba da juna wanda ba gaskiya ba ne don haka dai ya tabbata a sunna cewa kabari yana da wannan rungumar da yake wa 'ya'yansa wanda kuma babu wanda zai kubuta daga gari ta allah ta'ala sai mana da kyau sai tambayar da ta fito daga munzala ahmad ya ce malam ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa duniya jin daɗi ce mafi jin daɗin ta mace ta gari da kuma wanda ya ce bambar wata fitina a bayana ba mafi cutarwa ga mazaje kamar matayi to hadisin farko hadisin abdullahi ibn amur ibn al radiyallahu anhuma hadisi ne da imam muslim ya rawaito da sallallahu alaihi yake cewa ma taraktu fitnatan ba'di adra afwan yake cewa ad-dunya mata wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah duniya dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah to duniya jin dadi ne mafi alkhairin jin dadin duniya shine mace kwarai wannan kuma haka ne zaka kula cewa rayuwar mutum takan yi sauki takan masa wato yakan ji dadin rayuwarsa idan Allah ta'ala ya hada shi da mace ta kwarai saboda mace ta kwarai kusan ita ce sakan ita ce natsuwa ta mutum duk inda ya fita ya je aka bata masa rai aka gaya masa magana mara daɗi to gida zai dawo in ya dawo gida kuma to matar shi nan ne za ta tarere shi in ta kwarai shi za ta tarere shi da abinci da abin sha ta gaya masa magana mai daɗi to wannan zai sa ya manta abin da ya ji na maganganu marasa daɗi a waje zai sa ya manta da tashin hankalin da ya gani a waje amma ya zama da ba ta kwarai ba ce yayin da ya fita ya je can aka faɗa masa ba daidai ba aka gasa masa a hannu sannan ya dawo sai masa tarye shi da miyagun maganganu abu shakka wannan mutum yana cikin bala'i yana cikin to waje ba daɗi ciki ba daɗi to ina zai je ina zai kai kansa shi yasa zamu ga ma'aiki sallallahu alaihi kafin Allah ta'ala ya masa wahayi ya bashi annabci zai ba shi magana mai nauyi aiki mai kasurgumi inna ina sanulki alayka qawlan saqila wahayi da da'awa aiki ne babba ba karami ba to kafin Allah ta'ala ya fara dora masa wannan nauyin sai da ya bashi al-mar'atu salihah sai yasa bayan ya yi zaman kogo wahayin farko ya zo masa yana kogo zaru hira mala'ika ya zo masa da ikra mala'ika jibril ya zo masa da ikra bismi rabbika allazi khalaq da ya fito ya dawo gida a firgice to matarsa ita kwantar masa da hankali ita ta nutsan masa da zuciya ta ce Allah ta'ala ba zai taɓa wulaƙanta ka ba Allah ta'ala ba zai taɓa tozarta ka ba lan yukhziyaka Allahu abadan har abada Allah ba zai wulaƙanta ka ba innaka latahmilul kalla wata tuqrid dayfa wata taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ce kana girmama bako kana taimaka miskini wanda ba shi da shi kana ɗaukan nauye nauye Allah ba zai taɓa maka wulaƙanci ba sosai ta nutsar da shi to da a ce a gidan ma ba matar kirki ba ce a gidan ina zai sa kan shi can ya je ya firgita ya tsorata da ganin abin da bai taba gani ba da jin abin da bai taba ji ba kuma ya zo gida an tare shi da miyagun maganganu da bakaken maganganu abu shakka rayuwar sai ta yi masa duhu to shi yasa sai Allah ta'ala ya taimaka ya ba shi almar'atu salihah tun kafin ya je masa jeho masa kaulan sakina anfaka ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as shi yasa aka kira wata sakan aka ake ce mata sakan domin anan ne ake samun nutsuwa ake samun sakina tare da ita ake samun nutsuwa to hadisi na biyu shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne da Imam al-Bukhari da Muslim da shi daga hadisin Usama ibn Zaid da Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma rasul sallallahu alaihi wasallam ba taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala ar-rijali min nisa ban bar wata fitina bayana ba wacce take tafi cutar da mazaje kamar mata wato galibi masu halaka ta hanyar mata suna da yawa mata kuma da su ake amfani wajen a karya al'umma a lalata ta a lalata tarbiyyarta sai yasa zamu ga makiya Allah har kullum abinda suke so ne su ga sun lalata tarbiyar ya mace a fito da ya mace daga gidan aurenta ko daga gidan iyayenta a saka ta cikin wasu ɗabi'u wasu halayya marasa kyau a nuna ita ma ai tana da yanci ana danne mata yancinta ana takura mata rayuwarta saboda mai saboda in ta lalace to za ta zamo tarko na farautar maza masu yawa za ta lalata al'umma san saboda ita ce al'umma kamar yadda shauk abin hafiz ibrahim yake cewa al'ummu madrasatun idan a'adatta a'adatta a tayyiban Ya yayi wakan ne lokacin da ya ga yadda tarbiyar yaya mata suka lalace yaga an fitar da su sune a kowane kwararo kwararo na rayuwa an jefa su a ciki an sa su tsiraici babu shakka ya kula da cewa yin haka tarko ne aka yi wa al'umma don a rusa rayuwarta saka annabta da salama ya yi gaskiya saboda shi as-sadiqul masduq ne da ya faɗi wannan magana cewa babu wata fitina da ya bari wadda take cutar da maza kamar mata ta hanyar su babu abin da ba za a haifar a cikin al'umma ba Allah ta'ala ka gane da mu amin summa amin alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau na ka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar tara takwas bakwai hudu biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo a wato ya rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook nan haka a madadin shehu malaminmu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara ke cewa mu hada wani shirin da yardar Allah ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما